Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes a Esports 97 nit. Temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.7 Ràdio amb Arturo Delgado al frontó del control de so vos saluda com cada nit Manolo Montalbó recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant la 97.7 de la FM en aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports 97 nit on la pregunta que vos fem el dia d'avui és és Enzo Pérez el reforç que necessita el València? Apostaríeu per un altre tipus de jugador? Enzo i un altre més? Bueno, totes les preguntes que estem fent vos en arroba esports 97 nit. El 97 sempre en xifra, en número. Eh, per què va fer aquesta pregunta? Mireu, el, sincerament i amb el temps que dona el pas de les hores des que el València empatara de manera decebedora, decebedora a un en Granada, la realitat és que un comença a mirar que ja de, desgraciadament no és eh, un indici, si més no una tendència, el fet que este València va a poc a poc diluint-se d'aquell equip eh, aclaparador que passava per damunt dels seus rivals al d'ara dista un món el València sembla haver tirat el freno de mà i ser incapaç d'arrencar el conjunt de Nuno du tan sols dos punts dels últims 12 disputats. És una molt dolenta marca, sobretot per a un equip que vol jugar Champions League i que ja té el quart equip, el Sevilla, hores d'ara, quatre punts per eh, damunt. Eh, per exemple, sense anar més lluny, el València guanyar el Villarreal i el deixar 8 punts, ara el té a 1. Eh, això dona una clara mesura del que ha fet el València o millor, del que ha fet el Villarreal en les últimes jornades i del que ha deixat de fer el València en les últimes eh, amb eh, més o menys sort, eh, que crec que és qüestió de ratxes i que va per barris, però el ben cert és que al València comencen a voler-se-li les costures d'una manera ja massa evident. Els conjunts rivals han deprès que el València té problemes importants a l'hora de treure la pilota jugada des de darrere curtcircuitant ixe inici, i ixe naiximent de la circulació de pilota, el València queda anclat i sense resposta. A hores d'ara la realitat és que Nuno no ha trobat la resposta a aquest problema, que en un principi semblava que tindria una millor solució amb l'arribada de Dani Parejo, però que el que estem veient és que també amb Parejo sobre el terreny de joc la cosa és cert que no està tan malament, però que tampoc millora de manera excessiva. Per això es preguntem si és Enzo Pérez el jugador que li fa falta al València. Per això es preguntem si és eh, altre jugador o si és Enzo i un altre més. Però és evident que el València, a hores d'ara, té problemes importants. Com dèiem, dos punts de 12 per a l'equip de Nuno Espíritu Santo. I això fa mal. Fa mal perquè el València, més enllà dels reforços que puga tindre en el mes de gener, té que anar fent camí, té que anar continuar sumant i perquè està deixant d'escapar punts davant d'equips de la zona baixa de la taula classificatòria. El Atleti Bilbao, tot i que està remuntant quan arriba a Mestalla, està a baix, el Granada és un equip des de baix, i també, si més no, l'equip del Llevant Unió Esportiva que li guanya el València també és un equip dels encomenats en un principi, dels cridats a estar en la zona baixa sembla que el discurs de Nuna comença també, de Nuno, perdó, a tindre eh, alguna beta eh, a més, el fet del rifirrafe públic en sala de premsa amb jo, Pereira, ha desgastat una miqueta l'entrenador del València, al qual se li tira encara que l'equip ja no juga al futbol com jugava abans, que no troba solucions per a l'eixida de pilota i que alinea certs jugadors en detriment d'altres que no està clar el perquè tenen continuïtat i prerrogativa en l'11 per damunt de companys que s'han fent o millor i en el eh, punt de mira hi ha un nom fonamentalment com és el de Rodrigo Moreno. A banda de tot això, eh, lògicament, hi ha problemes i la gent se pregunta per què eh, ha desaparegut Pieti de l'11 o per què ha desaparegut també mm, de l'11 o no té més minuts en aquest 11 eh, Rodrigo de Pol que ahir, altra volta, després del bon partit fet en el camp de Llevant, després de que no lluïra tant, de ser contra el Barça, però que sí ho fera davant el Rayo Vallecano marcant el gol de la victòria i fent les coses més destacades en atac de l'equip valencianista ahir va ser, o el dilluns per millor dir va ser l'home que donava la passada del 0-1 en una espectacular acció d'Álvaro Negredo moltes incògnites i moltes coses eh, parlarem lògicament en el dia d'avui d'Enzo Pérez ja heu vist eh, per internet el que han fet els companys en Portugal Portugal, perdó, del diari El Correu de Manyà, el Correu de la, del matí, eh, en el qual han enganxat una reunió en Portugal amb Peter Lim, amb eh, Jorge Méndez i els representants, o en este cas els eh, homes que tenen comandament en el Benfica per a anar endavant en el transferiment d'Enzo Pérez. Ara després vos repassarem eh, com està la cosa. Ho farem en, eh, en dos trams, en dos capítols, perquè hem de parlar amb Portugal i els companys que, estan, que ens van atendre estan ara acabant la seva retransmissió del partit de la Champions entre el Benfica i el Bayer Leverkusen, però parlarem amb el company Rui Viegas de Ràdio Renaixença de Portugal, que ha estat en l'estadi que ha pogut parlar, imagine, del tot el que està parlant-se a dia d'avui allí en Portugal sobre aquest possible transferiment d'Enzo Pérez cap al València Club de Futbol i també de les lleus que apunten cada volta més a que Job Pereira també podria acabar en aquesta destinació en Benfica, que és l'equip d'on va eixir Job Pereira. Per cert, contarem alguna coseta més de Joao i d'algun interès més. Moltes coses tenim el dia d'avui, esperem que ens acompanyeu per a sentir-les. De moment el que fem és repassar-les, reduir-les i resumir-les en el format de les 5 fotos. Enzo cada volta més a prop. La premsa de Portugal ha casat una reunió de Peter Lim, Jorge Mendes i els dirigents del Benfica en la negociació per a dur l'argentí cap al València. I en Portugal també parlen de Joao Pereira, lateral portuguès, continua sent centre d'atenció per part d'alguns equips interessats en la seva contractació. Canvi de xip. El Valencia sabe que el resultado y el joc no están acompañando y que cal fer urgentment un cambio de mentalidad. Diego Alves diu que amb encerts i errades cal reaccionar el más rápido posible. Hemos hecho cosas buenas y otras no tan buenas. pero hay que seguir, hay que reaccionar yo creo que lo más rápido posible. La liga es difícil, nunca hemos dicho que, iba a ser fácil y creo que, que, el equipo está consciente de lo, que, de lo que va a venir y del momento que estamos viviendo un año más els majors. Luis un año desde del debut de Víctor Camarasa en la primera plantilla granota. El futbolista del Llevant, a més, valora positivamente el punt avance del Getafe. Sí, estamos en la pelea, no nos venimos abajo y está claro que estamos sumando puntos. Ayer pudimos sacar algo más, pero bueno, mejor un punto que, perder. Tiran de calculadora, Valencia Basket deja ja clares totes les de seguir en Euroliga de entrada. Tot passa per guanyar els dos partits que queden i esperar les 11 quasi i 39 de la nit. Fem una pausa un alt, en el camí mínim i de seguida entrem per explicar-vos com, com, per explicar com està el tema Enzo Pérez i la resta de temes que vos hem repassat en les 5 fotos. Les 11 i, 30, i 39 fins a la 1 de la matinada, així, a Esports 97 nit en la 97.7 Ràdio. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. <laughs> ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Fin de semana en la costa con tu mejor amigo de la infancia. Nuevo For 2. La distancia hace que ya casi nos veáis. Nuevo For 2. De repente, dos suecas haciendo autostop. Nuevo Smart 4. Os coge de camino. Nuevo Smart 4. Llega el nuevo smartphone 2 y el nuevo For 4 para cuatro plazas. Ven a verlo a Mercedes-Benz Valencia. Tu Smart Center en pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y la Eliana. Sports 97 NIT, el teu equip, la tegua Radio. 20 minuts per arribar eh, a les 12 de la nit, moment en el que acaba la primera, el primer terme empezant informatiu, començarà la nostra tertúlia, el nostre debat i el nostre anàlisi. Avui amb eh, els companys Andreu Abrola de Superdeporte, amb eh, Pau Fuster del diari Levante Mercantil Valenciano i des de Madrid, des de la seva agència Box to Box, amb Pablo García Cuervo. El València preocupa, almenys en l'aficionat, <coughs> i preocupa pel que vos hem dit. Dos punts dels últims 12 possibles són una marca insuficient a totes llums per a un equip que vol jugar a la Champions. Ni abans l'equip era tan bo ni ara és tan dolent. Eh, la fortuna que en ocasions acompanyava l'equip en les primeres jornades sembla haver-li donat l'esquena a l'equip de Nuno Espíritu Santo, que està veient com en els últims partits, eh, en les arribades a porta, no està tenint l'efectivitat i també la fortuna, per què no dir-ho, de les primeres jornades de Lliga. Si més no, en el partit contra el Llevant ja hi hagueren oportunitats i se va perdre, si més no contra el Barça, que per a mi va ser el cas més clar, hi hagueren sis clares oportunitats de gol i el València no va aconseguir perforar la meta de Claudio Bravo en cap d'elles, tampoc va ocórrer en el dia del Granada, on el València té molt poquetes, és cert, sobretot eh, té una oportunitat de Negredo claríssima en la primera part, el gol de Negredo en la segona, i després també, com no, un eh, llançament del propi davanter centre del València que acaba estavellant-se en el pal de la meta defensada per Roberta. Tot i això, la sensació futbolística no és bona. La sensació de que el València va apagant-se a poc a poc crec que és generalitzada. La sensació que el València té problemes bestials en la creació del joc, en l'eixida de pilota des de darrere, eh, crec que està expandida i extesa. Eh, la sensació de que el València no troba una solució a aquests problemes i que els equips s'han de pres el punt febre del València i per ahir l'ofeguen, també crec que és palesa. I vaig més enllà la sensació que, a més, eh, en un, en un de moment li està costant un món per què hi veurà així els partits, de moment ja que ser respectuós amb la tasca de l'entrenador, però la sensació en el carrer de que a Nuno li costa fer els canvis també està ahí, al igual de el no entendre el per què s'aposta per, un, per uns futbolistes com per exemple, i torna a dir i està claríssimament en el punt de mira, en el cas de Rodrigo Moreno i com per exemple altres han desaparegut, com en el cas de Piatti o no tenen minuts, com en el cas de Rodrigo de Pol. A hores d'ara, i és la situació. I, jo mm, fins i tot eh, en anteriors etapes, i sabeu a què m'estic referint, moltes voltes, a mi al principi eh, m'acusàvem de eh, protegir massa l'entrenador, perquè jo en els primers mesos sempre sóc des que demana calma. El projecte està començant, això sí, demana calma, però sé que el futbol no espera, i no espera a ningú. I el València té dos punts de 12, el Villarreal tenia el, a 8 i el té a 1. I el Sevilla el té 4 per damunt. Ja no parla del 7 en els que està l'Atlético de Madrid però si el València vol aspirar a la Champions té que rendir millor i té que fer un major autoanàlisi i autocrítica en uno més igual que no la faig davant dels micros eh, ahir és secundari, és una posada en escena i l'entenem tots a voltes com un teatret però davant de la plantilla s'ha de ser més exigent el València no pot jugar tampoc a futbol com està jugant i això crec que estem tots absolutament d'acord eh, a partir d'ahir te venen tres partits per a tancar l'any. Dos contra el Rayo, un en Lliga sense Alcácer i sense Parejo. Atenció, dissabte a les 6, des de les 5, sintonia eh, eh, Esports de la nota del partit, i altre eh, en Copa contra el mateix rival. I després, Ipurua, que no va ser fàcil. Mireu com està l'Eibar, Mireu que ell li va cascar cinc xicharros a l'Almeria i va provocar la destitució del seu entrenador. No va ser fàcil tampoc l'Almeria. I el València sí o sí ha de tancar per lo civil o per lo penal amb 6 punts de l'any perquè si no se li va començar a complicar molt la Champions i encara estem a desembre i este és un equip dissenyat i que el seu objectiu és estar en Champions torna a dir, no cal cremar la falla no cal eh, tirar a ningú <laughs> al carrer ni però ja que estan en la feina, senyors ja que estan en la feina i ja que estan en la feina significa que el València més enllà de que jo entenc que a voltes en moments puntuals no li acompanya la sort també entenc que el València se queda en el minut 13 del partit contra l'Atlético de Madrid i que tot i això hi hagué un moment en el qual el València per a mi s'hi va rendir bé encara que no va jugar un partit vistós el dia del Villarreal llevar d'aquesta història el València no ha tornat a ser el que era. I això crec que ho tenim clar tots. L'actualitat on ens du? Fins a Enzo Pérez. O els companys del Correo de Manyà en Portugal publicaven avui una foto en una reunió en la que han casat en Portugal Peter Lim, Jorge Méndez i els dirigents de Benfica. Acaba, me paso al castellano para que nos entienda perfectamente. Acaba de finalizar el partido de Liga de Campeones entre el Benfica y el Bayer Leverkusen. Y en el Estadio de la Luz, en Lisboa, ha estado nuestro compañero, que además sigue habitualmente al eh, Benfica de Radio Renaissance, Rui Viegas. Rui, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, eh, eh la noticia, eh, como bien comentábamos, era esa foto hoy publicada en el Correo de la Mañana en el que han pescado la eh, reunión entre Peter Lim, Jorge Méndez y dirigentes del Benfica. ¿Qué se comenta a las 11.46 y hora de España, 12.46 y hora de Portugal sobre el futuro de Enzo Pérez y la posibilidad de que venga a Valencia? Bien, eh, Enzo no ha jugado hoy aquí en Estadio de Luz porque Benfica se ha despedido de la Liga de Campeones eh, con un empate a cero delante de Bayer Leverkusen. Eh, y se ha despedido también de competiciones de UEFA por esta temporada. Eh, se ha quedado en el último de su grupo y ahora eh, las atenciones de responsables de Benfica y de la afición están centradas en lo importante partido de la próxima, del próximo fin de semana delante de Oporto para la Liga Portuguesa. Por eso Enzo lo ha rogado y no han rogado también otras estrellas del conjunto portugués. Eh, lo que se habla por aquí, no solamente hoy, más también eh, en los últimos días, es que eh, Enzo está mismo en la puerta de salida de Benfica. Eh, me parece seguro neste momento vos dizer que Enzo Pérez vai mesmo salir de Benfica no mercado de enero. Eh, se habla dessa possibilidade praticamente como algo garantizado. te posso dizer que Benfica admite una salida en enero y esa salida um, certo cierto es de Enzo Pérez. Um, se habló un poquito de, de, esa reunión de responsables de, de, Benfica, de empresario Jorge Méndez y también de Peter Lim um, sobre el futuro de Enzo Pérez, mas más do que esa reunión uh, hay una convicción aquí en Lisboa y aquí en Estádio da Luz de que Enzo Pérez va mismo a salir uh, en enero y vaya a salir para, um, mm, para jugar en Valencia. Um, ehm, te puedo decir que, por ejemplo, hoy la imprensa portuguesa daba à la estampa uh, eh, otro nombre, es de Nicolás Gaitán, sí. uh, eh, que es un virtuoso jugador. Um, mm, se habla también de Gaitán como alvo de Peter Lim como alvo de Valencia, mas solamente para a próxima temporada. Uh, por agora, será eh, Enzo Pérez que se va a marchar para, jugar en Valencia. Eh, eh, el Benfica continúa firme, Rui, en continuar pidiendo los 30 millones de euros de la cláusula, porque creo que ese es uno de los principales problemas que puede encontrar el Valencia a la hora de la contratación del jugador del Benfica. Me parece en este momento que Benfica puede ceder un poco. Esta es mi opinión personal. Y te digo eso por dos razones. Ah, primero porque eh, es claro para toda la afición de Benfica y para los responsables aquí del campeón, campeón portugués que Enzo tiene parte de su cabeza ya en Valencia. Y para eso basta mirar los partidos eh, que Enzo ha jugado esta temporada, eh, es un jugador diferente, es un jugador con menor influencia en la equipo de Benfica eh, una influencia muy menor do que aquella que, que tenía en la temporada pasada. Y otra razón también es eh, que Benfica ya está en mercado para sustituir eh, Enzo Pérez. no, no, no es costumbre los clubes grandes de Portugal asumir en sus contrataciones antes del tiempo, mas este momento la prensa deportiva portuguesa está avanzando con, mucha certeza que Correa, que es un medio de estudiantes de La Plata de Argentina, eh, está prácticamente cierto en Benfica, es un chico joven y ciertamente que ese jugador será para colmatar la salida inmediata de, Enzo Pérez. Eh, quiero hacerte dos preguntas más, eh, Rui. la primera, nos estamos preguntando todos mucho por los problemas que está teniendo el Valencia de la salida de pelota desde atrás hacia adelante eh, exactamente cuál es la posición de Enzo Pérez en el centro del campo. Tú que ves todos los partidos del Benfica y conoces perfectamente el equipo de Jorge Jesús, queremos saber exactamente dónde juega Enzo Pérez o cuál es el lugar donde mejor puede rendir Enzo Pérez. Bien, eh, Enzo Pérez es claramente un box-to-box, es un jugador que se designa como box-to-box, es un hombre que eleva el balón para, para adelante, eh, es claramente un medio de ataque Uh, essa é a posição que ha é rendido mais Enzo Pérez. Uh, te posso recordar que Enzo Pérez, quando ha uh, venido para a Europa e para a Benfica, jogava em seu país como extremo, jogava por la banda, e aqui ha sido adaptado por Jorge Jesus que tiene, es un entrenador que tiene la, la, la, la capacidad de, de, cambiar bastante las, eh, las funciones de, de, jugadores. Por ejemplo, Fabio Coentrão ha, empezado su carrera a jugar como por la banda izquierda, como, como delantero, ¿no? Y, y, aquí en Portugal ha jugado en Benfica como, como, como lateral izquierdo y, ha vingado como lateral izquierdo y hoy está jugando en Madrid, ¿no? Eh, y es lateral izquierdo también. Eh, Eh, en Madrid, como ha sido aquí en Benfica, y juega como lateral izquierdo, defensor izquierdo uh, en la selección portuguesa. Enzo ha empezado aquí en Portugal y en Benfica y en Europa como, como, como extremo de, de, por la banda derecha. Y después ha sido adaptado por Jorge Jesús como, como medio, un poquito más atrás y después un poquito más a, a, a, a frente, ¿no? Entonces, en, en, en me Valencia... parece que es, que es un medio de ataque. Es un medio de ataque, vale, eh, porque en Valencia también estamos diciendo la posibilidad de que pudiera adaptarse a la posición de, centrocampista justo por delante de la línea de cuatro defensores. Parece que no es su mejor virtud, ¿no? No, no, no. Em, Enzo, eh, es, un, es un, chico de, de, mayor rendimiento, un poquito más, más adelante, ¿no? Eh, más como es un, box to box, como es un, hombre con mucha pegada de bola, con capacidad de transportar juego. Em, se puede adaptar muy bien eh, en estas funciones eh, eh, en, la cancha. Bueno, y la última. también ayer veía, me servías además tú una portada de los compañeros del Correo de la Mañana en Portugal, de su edición en Internet, hablando de Joao Pereira. queremos saber qué interés hay de Benfica por Joao Pereira y si el posible interés de Joao haría que pudiera entrar en la operación de Enzo Pérez o serían dos operaciones eh, diferentes una de la otra? Todo eso es posible, una operación eh, diferente o la misma operación. Juan em, Pereira en em, este momento puede entrar eh, entrar en Benfica la siguiente forma. Em, te preciso recordar, antes de más que, como se dice atrás, los responsables de Benfica no hablan de contrataciones, no asumen contrataciones. Um, mas neste momento um, eh, é preciso deduzir que Benfica procura uh, ah, um, eh, uma forma de, de, de renovar contrato com Maxi Pereira, que é lateral direito de Benfica há muitos anos, é um dos capitães de equipo, uhum. é internacional por eh, Uruguai. Essa renovação está um pouquinho complicada porque Maxi não quer uh, baixar sua cifra mensal Eh, y por consecuencia su cifra anual, ¿no? Entonces, em, si cae la renovación de Maxi Pereira, uh, João Pereira puede, de cierta forma, eh, ser una alternativa. Mas tiene un, handicap muy, muy grande. <laughs> yo pienso que, que, te hablé de eso a, un par de, semanas. La militancia de João en Sporting. Sí, Aquí eh, la gran rivalidad es Sporting, Benfica o Porto. Entonces, eh, como João ha empezado en Benfica, mas ha cambiado para Sporting y ha rogado un par de años en Sporting antes de se transferir para Valencia, la afición de Benfica <laughs> no, no, no vería con buenos bo, a, sua su contratación. Mas en fútbol todo puede cambiar también de un día para otro, ¿no? Está claro, está clarísimo. Eh, Rui Vegas, como siempre, eh, compañero de Radio Renascença de Portugal, ha sido un auténtico placer el escucharte. Vamos a continuar seguro en contacto muchos días más, porque esto, seguro que todavía va a dar para, para muchísimos días este, esta, este nexo de unión que hay entre Benfica y Valencia, en este caso por Enzo Pérez y posiblemente por Joao Pereira. Rui, como siempre, un abrazo, compañero. Un abrazo para vosotros. 11 i 55, les paraules de eh, Rui Viegas, periodista que ix, estava síntara de l'estadi de l'U de Lisboa, on ha assistit al eh, partit entre el Benfica i el Bayer Leverkusen. Ui, no ha jugat ja Enzo Pérez, perquè no tenia res que fer el Benfica. Eh, la sensació és que allà en Portugal és que va eixir ja, és que va eixir ja el jugador de Benfica i la sensació és que Benfica va tindre que rebaixar la clàusula perquè Enzo Pérez ja està en el cap a València. Ens ho han comentat des de eh, Portugal. 11 i 56. Serà ràpidament eh, a la resta. Per cert, jo Pereira, que no se m'oblide. És cert que està l'interès, com us hem comentat, de Benfica, però no és l'únic. N'hi ha alguns representants que estan posant-se en contacte amb l'entorn de Jo Pereira, perquè hi ha equips que volen laterals drets eh, de cert nivell per a reforçar-se. I en les últimes hores hi ha hagut, com a mínim, que sapiguem una crida, però no és l'única, d'un representant preguntant a Joao Pereira si estaria disposat a anar eh, a altre club. Més enllà de lo que puga estar manejant el representant personal de Joao Pereira, hi ha altres representants que estan oferint-li possibilitats al lateral del València. Un València que, per cert, i de moment ho deixa ahir, no és Portugal l'únic lloc on està manejant-se. 11.57. Me passat llevant una esportiva, que ahir empatava a un. Bones sensacions, tot i que no va començar bé el partit, poquet a poquet va anar agarrant-se l'equip de Lucas eh, Alcaraz, que avui ha tornat al treball eh, eh, en el dia d'avui a les 11 un treball de regeneració més eh, mm, eh, des que jugaren ahir per a eh, que descansar en una miqueta. Momo Sissoko no s'ha exercitat per una gastroenteritis i el mig centre, eh, això sí, eh, ha anat a la ciutat esportiva encara que no ha anat a, o que no ha eixit a exercitar-se sobre, sobre l'herba. I en quant a Rafael Martins, que s'estrenava com a golejador en el Llevant Unió Esportiva, diu que les proves mèdiques eh, fetes a la conclusió de la sessió de de treball descarten que hi hagi una fractura nasal, eh, el, el eh, part mèdic diu que el davanter té una contusió en el nas després d'un colp rebut en el partit davant del Getafe, cosa que no li impedirà continuar exercitant-se. Ha parlat Víctor Camarasa, que precisament avui, fa un any, debutava amb el Llevant Unió Esportiva, i ell ho recorda d'aquesta manera. Sí, claro que me acuerdo, fue un día muy especial. Eh, debuté en Copa del Rey con el primer equipo eh, y la verdad que lo recuerdo con, <clears throat> con, mucha alegría y mucha felicidad porque, bueno, sacamos la, limita, la eliminatoria adelante y, bueno, fue un partido que, que destaqué y me sentí muy a gusto pese a la derrota del partido de ida. A més, un Víctor Camarasa que en el dia d'avui també eh, ha parlat de lo ràpid que ha passat el temps i de tot el que s'ha aconseguit en aquest temps per al eh, jugador, per al jove jugador de la cantera de l'equip Granota. No, no me lo esperaba, la verdad que, que, todo ha ido muy rápido y desde que empecé la pretemporada ya aún no sabía si, <clears throat> si iba a seguir en el Levante o, o, iba a salir cedido y la verdad que peleé por ganarme un puesto y, y aquí estoy, la verdad que, que, ni tanto eso ni como lo de la selección me lo esperaba y, y supongo que, que todo es bueno. Això pel que fa al Llevant d'una Esportiva, que demà tornarà al entrenaments. Esta setmana tampoc hi ha massa descans perquè juga dissabte també l'equip de Lucas eh, Alcaraz i, per tant, han de preparar el eh, partit eh, del cap de setmana al conjunt Nata, que continuen deient està en la ratxa bona i que l'empat d'ahir amb el gol de Martins que sembla va deixant darrere el seu calvari i que comença a sumar per al conjunt nota. del València Bàsquet, a veure si demà tenim temps per a repassar perquè ja que fer-ho amb el company Juanma Romero totes les opcions que té València Bàsquet són fins un total de 8 possibilitats per entrar en el top 16 de eh, la Eurolliga però que per amunt de tot això tot passa per guanyar els dos partits que li resten si no guanya dos partits que li resten la resta de càlculs no valdran per a res i és cert que l'equip va donar la d'arena en casa contra l'Estrella Roja, que s'ha complicat molt la vida en la competició de l'Eurolliga, però també és cert, també és cert, que l'equip va donar la cara el, contra el Vitoria, contra el Caja Laboral, i que això dona una miqueta d'aire i d'esperança per al que resta de l'Olliga. 11 i 59, tanquem la primera part informativa, obrim el temps de debat, tertúlia i anàlisi. Esports 97 nit, la tertúlia. 12 de la nit i un minut arranca el temps de debat, de tertúlia i d'anàlisi en esta freda net de desembre i així vos donarem pues, tota la caloreta que vos a falta, la calor radiofònica amb... Sí, anem a donar la calor, la calor radiofònica, Arturo Delgado, que la gent necessite en la seva casa, en el seu llit, on estiga sentim i escoltamos, perquè tenim una, una tertuliota, com tots els debats, de nivell, amb tots els contertulis que tenim en aquesta casa, eh, que per cert, un d'ells ha d'estar venint, segur que sí, que és el company Pau Fuster, que estarà des de la redacció de Levante baixant, de seguida cap a sí, cap a la 97.7 ràdio, eh, eh, separa una escala, o sigui que de seguida estarà, estarà per així. I ja tenim dos dels tres eh, contertulis, eh, també de nivell amb nosaltres, així en els estudis tenim al nostre company de Super deporte y también de la 97.7 Radio. André Valderola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Gracias ya sabía que estás serita museo Museo de recompra, eh? No, no, claro eh, <laughs> sin Eh, sense opció, la sesión, ya está. Tens descontantes 10, es como com la de Parejos. parejo, descomptant els dies per <laughs> a que tornes a ser amb y al que no te dimos seguit en Museo de compra sino que es propietario nostra y y además a todo lo posible para per a los nosaltres, es a Pablo García Cuervo. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bona nit. ¿Qué tal? Buenas nit, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, señores, pues eh, no sé si ho dicho al compañero de Radio Renascença de Portugal, a Rui Viegas, eh, no ha jugado Enzo Pérez porque el Benfica no es res, Esa palabra que <clears throat> Enzo ya no es el jugador Eh, que tenia una ascendència important sobre la plantilla, que per això Benfica eh, va tindre que rebaixar el preu perquè és evident que el cap d'Enzo ja està més en València que en el Benfica, a més eh, no, ja, no hi ha dit fora del Benfica, ja ha dit més en el València que en el Benfica eh, que per això Benfica va tindre que rebaixar diners i també eh, ens ha dit que la, vamos, la sensació total en eh, Portugal és que el jugador ve cap a València i també eh, ens ha dit que eh, el futbolista també ja pues, eh, eh, com dèiem, en estos partits on no es juguen massa coses el conjunt de eh, Benfica el que estan fent és, jo crec que ja reservar-lo tenint en compte eh, el que està passant que és que ja en gener aixina com de Gaitán se parla però se parla per estiu en gener sí que és evident la eixida si vos recordeu en la setmana del València-Barcelona de Lliga esta casa, la 97.7 Ràdio Esports 97 nit, vos contava reunió en el Hotel Majestic a Barcelona de Peter Lim i Jorge Méndez i sa reunió va servir per a tassar les línies mestres en les que després, ja que una reunió per dir-ho d'alguna manera, per acidificar el consens en Paterna, això dit dijous, dilluns hi ha reunió en Paterna per acidificar el consens després del València-Barcelona entre Peter Lim, Nuno Espíritu Santo i la resta de la part esportiva del València, i evidentment avui és més o menys aquella reunió de Barcelona la que més o menys s'han pescat els companys del Correo de Manyà en Portugal i sa foto en la que avui veiem a Peter Lim amb Jorge Mendes i sent d'un hotel reunits amb els dirigents de Benfica perquè és evident que el traspàs d'Enzo Pérez, senyors, ja està en marxa cap al València. Eh, yo, yo fíjate, creo que es, un, es una espina que tiene clavada Peter Lim porque eh, era el fichaje de Peter Lim para poner la guinda al equipo el, el 31 de agosto. Eh, no ha podido y creo también que le ha entrado la urgencia después de, ver pues que bueno pues que el equipo está bien pero que quizás no tenga esa fiabilidad que le gustaría a Peter Lim cuatro partidos ya de forma consecutiva sin ganar alguna que otra duda eh, dos partidos por delante ahora antes del parón que, son de, victoria obligada contra dos rivales eh, muy inferiores sobre el papel al Valencia pero que van a plantear guerra seguro y, Peter Lim pues ha dicho no bueno cuidado déjame coger el toro por los cuernos eh, déjame acabar cuanto antes con esta asignatura que tengo pendiente y con esta espina que tengo aquí clavada desde el verano y vamos a ver qué opciones tengo de traérmelo. No al precio que quería el Benfica en verano, sino que vamos a ver si se puede rebajar un poquito. Y, bueno, yo creo que ese es el futbolista que necesita el Valencia. Creo que lo hemos hablado aquí varias veces. Creo que tiene eh, unos, unas condiciones soberbias para, para darle al Valencia eso que, quizás no tenga ahora ¿eh? y, creo que es un futbolista pues que encaja perfectamente en, lo que en lo que quiere Nuno en lo que quiere Peter Lim y, vamos a ver hasta dónde baja el Benfica yo esa es la gran duda que tengo ahora mismo y sinceramente el precio que vaya a poner el, equipo portugués para mí va a ser el, gran escollo, porque si no se baja de los 30, yo sinceramente creo que es imposible. Sí, el compañero Bueno, saludo de primer que eres a Pau Fuster, que está ver así. Hola Pau, ¿qué tal? Hola, buenas tardes en la Champions. Bueno, sí, eh, on <laughs> tindria que estar en València, no? I esperem que estigui la temporada que ve. Esperem que sí, esperem que sí. Eh, el company de Ràdio Renaixença, eh, que precisament isia de l'estadi de Luz ara perquè ha jugat el Benfica davant del Bayern de Leverkusen i, i treballa... Empat a zero. Empat a zero, i precisament eh, eh, és l'home que habitualment segueix eh, l'actualitat del, del Benfica, i el, eh, ell ens ha dit, eh, primer, com ja vos he dit, que avui Enzo no ha jugat no se jugava res el Benfica i per tant l'han preservat i segon, al voltant del preu que era, bueno, ja eh, fa dos o tres setmanes ja Pau publica eh, la tornada a la càrrega del València per, per Enzo Pérez, te'n recordes Pau? Eh, i, i ja eh, avui ens ha comentat el mateix eh, company eh, Rui Viegas de Ràdio Renaixença que fa unes setmanes també quan Pau publica jo parlo en ell i me diu és que el Benfica està molt en els 30 quilos. I avui m'ha Madrid, Benfica sap que té que rebaixar aquest preu perquè el cap del jugador, no és que estigui allà fora Benfica, el cap del jugador ja està en València. I en aquesta situació, el Benfica no va tindre més remei que rebaixar el preu, i mira que Luis Felipe Vieira és dur negociant. E, és, és dur, eh, a més, jo crec que eh, tu i jo, Pablo, se menjaren de primera mà, te'n recordes quan el València volia Simao l'estiu de Quique? No, no, por favor. que vingué así, que anava y la ah, moto al hotel de las Arenas. En un hotel, Que el servidor se tiene que, colar disfresar de cambrer. Algún día contaré la historia Del hotel de las <laughs> Arenas. Pero para... Sí, sí, sí, sí. y si historia algún día la contaré en calma y tranquilidad <laughs> Pero me vas colar en hotel Eh... Eh, bueno, aquella fue histórica. Sí, aquella, aquella va ser històrica. És un tío molt complicat negociant, eh, eh Luis Felipe Vieira. Però bueno, ja te diuen els companys de Portugal que la sensació que n'hi ha és que Enzo ix ja, que ja no són qüestió de que igual en gener, igual en juny. No, Enzo ix ja i que Benfica té que rebaixar el preu perquè el, el cap del jugador ja no és que estiga fora de Benfica, és que el cap del jugador ja està a València. Altra cosa, que per cert, l'he comentat en Rui Viegas esta vesprada, no m'ha donat temps ara en el programa. Els diners no van a ser un obstacle. Porque lo que vuelve Enzo Pérez es anar a un de una liga mayor. no es una cuestión de pasta la pasta que pueda cobrar en Benfica a lo mejor está igualada o una miqueta superior a la ficha que le iba a conseguir el Valencia. Pero no es una cuestión de dinero. Es decir, el acorde, en el momento en que se abaste un acord benfica valencia el acorde mm. enzo valencia va a ser una cuestión de minutos probablemente. ¿Qué cobra Enzo allí? Uno coma algo, era una ficha asumible. Asumible completamente. Es que así cobra el doble. 1,4 crec que era. Així cobrarà si no recordo mal. Casi, casi, el doble, casi el doble. No, però ahora, al final és un fet de que la pressió del president del Benfica l'estiu passat jo, en la meva opinió, crec que no li va aixir gens bé, uh mhm. -huh. perquè ni el València paga els 30 milions, ni tampoc ningun altre equip, i, bueno, han passat uns mesos, Enzo segueix insistint, el València Mm, està demostrant en esta visita de Peter Lim a Lisboa de que no s'ha oblidat del jugador uh mhm. -huh. a Nuno li encanta i al final pues, això, és a dir jo crec que encaixaran les peces a la és a dir no vaig aventurar que ja n'hi ha acord perquè crec no, que no, no existeix és que més, no, no, per a res. més fet més fet de lo que estava el, el passat estiu vull dir és que pareixia que estava, que estava tot encarrilat, el salari... Ja, mira, el, això, el, el això salari... Lo, que, lo que li va dir Otamendi aquella nit. <laughs> En... Eh. Efectivament, que t'hagués tu, Pau. Eh, el salari està, estava determinat, els contractes estaven redactats, hi havia reunions, gent de Benfica viatjant a Belo Horizonte a Brasil per tractar de tancar-ho, eh, el futbolista ve a els partits del València en la televisió perquè ella, pues, com conta la Manolo, que tenia el cap en València, pues, tam també es ve en València i més fet que estava en estiu, pues, pues pareix mentira, no? Sí, sí. Ara, esta pareix, pareix ser que, que, que sí que pot ser la bona, que, que bueno, el fet de que Peter Lim <laughs> i Mendes estiguin en Lisboa a mi em pareix prou significatiu, sobretot havent un objectiu tan clar comes en Pero si Luis Felipe Vieira baja, va a bajar a 27. <laughs> a ver si vamos a pensar que lo va a bajar en 15, ¿no? no o sea, este tío te va a bajar como. Bueno, si te lo deja en 25, hay que hacerle un homenaje. Pablo, y que no, y que no se descuelgue luego, porque acuérdate de que tenía un pacto con Peter Lim, que se, dieron la mano en un restaurante de Madrid por 25 kilos y luego. <laughs> Eh, los pactos de Luis Felipe Vieira y de Pinto da Costa, que es el de Loporto, eh, la verdad es que pueden darte la mano y pueden darte lo que quieras, pero hasta que tú no firmas la operación... <laughs> hasta que el jugador no está vestido de no, en un partido oficial... que hasta, que hasta que el futbolista no le pones la camiseta del equipo correspondiente, de verdad, eh, que tienes que, estar siempre eh, alerta, porque es muy complicado, muy complicado. Entonces, claro, ¿hasta qué punto va a bajar? No lo sé. Yo creo que ahí va a estar, bueno, lo, acabáis de decir y creo que convenimos todos. ahí va a estar un poco la, la clave de la operación. Si, si se rebaja y el precio es razonable, Vamos a ver, sinceramente creo que Enzo Pérez es un futbolista de, eh, objetivamente, de unos 20, 22 como mucho. Eh, claro, va Peter Lin con la chequera y, luego es el Benfica, que, siempre te saca los ojos, te saca la sangre si, es oportuno, y, siempre se van a aprovechar y siempre van a apretar un poco más. Pero por ahí anda, ¿eh? el precio real, objetivo, y, he hablado también con un par de agentes que controlan mucho el fútbol portugués. Bueno, 20, 22 sería su precio real que no está mal, ¿eh? Que no está mal, si, un ¿eh? Si es que al final, eh, si, si, las dos partes quieren, lo van a hacer, porque igual pueden bajar el precio de, Enzo, pero pactar con, con, Lim, pues, la venta de Cancelo por X dinero más de lo inicialmente previsto, por ejemplo. Sí, se puede incluso meter a Pereira en la operación, Sí, a todo esto yo creo eh, la, operación, de, la operación de Bernardo Silva y de Cabaleiro al final no está firmada, ¿no? Es que, es que con Meriton. Claro. no, no, con, Meriton no. Es que eso también está en juego en, esta, en esta operación. Es que eso es una baza que también eh, Peter Lim yo supongo que jugará. Es decir, ¿Quién, perdona? La de, la de el chor del Deport, eh, Bernardo Silva, el chor del, Mónaco. que recordense que superó a publicar que, que el Valencia le estaba seguint Y eh, Peter Lim queda en que, en que nada en servicios de Cancelo, de, de Y de, i de Silva. Al final són 40 o 50 quilos. Vull dir, això és una baza que, que al Benfica, si li interessa ingressar pasta, tindrà que jugar i tindrà que abaratar i tindrà que ser flexible també i acoplar-se un poc a, a lo que demana Peter Lim. Bueno, eh, hi ha eh, eh, respostes per a tot en, en el Twitter que estem preguntant si és Enzo el jugador que li falta al València, que jo crec que és el següent tema que anem a, a tractar. El que sí que eh, queda clar, eh, jo crec que com eh, vos anunciarem des d'aquell dia que anunciàvem aquesta reunió en l'Hotel Majestic de Barcelona entre Peter Lim i Jorge Mendes eh, en els dies previs a que Peter Lim vinguera a València per a veure el València-Barça, a partir d'ahir jo crec que ells se traçaran les línies mestres i a partir d'ahir la resta ja, ha anat, ja, ja és posar-se en marxa perquè com deia també Pablo jo crec que també en el cas d'Enzo de, Pérez és també una espineta personal de Peter Lin que té clavada, que li encanta al jugador que el vol ho siga i que eh, va a seguir-lo i perseguir-lo fins que acaba el seu equip era l'objectiu de Meriton al final uh -huh. Y luego hay que decir una cosa, yo creo que es muy importante también para la negociación. El Benfica, el Benfica ha hecho el ridículo en la fase de grupos. Totalmente. De hecho, es que, es que, es que no va, fíjate que es que el Benfica no, tiene opciones ni Europa League. Claro, entonces, entonces se ha quedado eh, cuarto con, un grupo que yo creo que podía pasar de líder tranquilamente, eh, con el Leverkusen, el Mónaco y el, y el, y, la verdad es que el grupo no era difícil. Eh, eh, Jorge Jesús ha hecho el ridículo con el equipo y, la verdad es que el jugador ya vale menos, ya vale menos. Y luego es que ya, insisto, bueno, no, no tienes opciones ya de, ganar la Europa League, que yo creo que es una competición donde ellos se manejan bien. El año pasado llegaron a la final y en Liga, pues vamos a ver qué pasa con el Oporto. Pero, no, pero en Liga yo creo que, están haciendo papel. ¿eh? Sí, sí, sí, siempre compiten bien en liga. Al final hay dos, tres equipos con mucho, alguna sorpresa que se cuela al final, pero, pero vamos, eh, el jugador ya no vale lo mismo porque, porque no ha rendido en Europa, eso le baja el caché y luego, objetivamente, el Benfica ya no necesita tanto al futbolista para, conseguir grandes éxitos en Europa. Eh, el, cap del futbolista Ahora ya se eh, a eh, También que está en Valencia però ja quan eh, Enzo Pérez es queda en el Benfica, comença la temporada en el Benfica, ja comencen a dir-te que Enzo Pérez no està a gust perquè és evident que l'equip ha perdut moltíssima competitivitat. Sí, home, és que n'estiu a vendre jugadors i sobretot, i sobretot el fet de que, de que ell eh, al final se queda el club no el renova, és a dir, no, no el premia el, el fet de que es quedara eh, després a les primeres de canvi en Champions eliminat. Uh mhm. -huh pues la veritat és que tot eren punts negatius per a, per a que no intentara canviar d'aires en, en hivern. Clar, si ell parla amb el president i li diu 30 milions, pues la veritat és que es tira de mans al cap. Però bueno, eh, n'hi ha solucions per a, per a baratir aquesta operació està clar. 12 i quart, ara entrarem si 30 és massa per a vosaltres o no és massa, si Enzo és el jugador que li fa falta al València, si al València li fa falta altra cosa, o Enzo i una altra cosa, que és la pregunta que estem fent-vos avui en el Twitter, arroba esports 97 nit, o també eh, què està passant al València... Que no, li fa falta guanyar. bàsicament... <laughs> No, no, no. li fa falta guanyar. Bàsicament, sí. Ara les presentarem en causes, que crec que n'hi ha moltes del per què l'equip s'ha desunflat i només ha aconseguit dos punts de 12 en les últimes quatre jornades. 12 i quart, pausa obligatoria así, a Sports 97 y Tele Pulse Radio y Torón de seguida. Tertulia, William, Pau Foster, Mandrevo Andreu Pablo García Cuervo. Fins a la una de la matinada. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas arte. tu snack de horno. Regale salud esta Navidad con Levante, el mercantil valenciano. Consiga la Freymatic, una freidora dietética para cocinar de modo limpio, sano y saludable, con la que podrá disfrutar de todas las comidas por solo 34,95. El domingo 14 de diciembre, la cartilla con el diario Levante, el mercantil valenciano. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Cuando compras en el comercio de proximidad, obtienes mucho más. Una variedad de productos mejor de lo que imaginas. Un trato próximo y familiar. Poder acercarte caminando mientras cuidas tu entorno. La satisfacción de crear puestos de trabajo. Las tiendas son el corazón de tu ciudad. Hazlas latir. Son comer. Generalitat. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 de la nit i 17 minuts continuem en la tertúlia a Esports 97 nit fins a l'una de la matinada ens queden quant a dos minuts de tertúlia junta a Pau Fuster, junta a Pablo García Cuervo i junt a Andreu Alberola senyors, Enzo Pérez és el jugador que li fa falta al València és a dir, entenent per què el València està tenint un problema ara baix el meu punt de vista igual me'l revertiu el problema i per tant eh, destrosseu el plantejament però bueno, esteu, això és una tertúlia això no és un, una classe de, de xevé eh, per a mi el problema bàsicament del València és l'aixida de pilota els equips han agafat i han vist aquest problema i ofeguen al València tenint en compte això és Enzo el jugador que solucionaria els mals del València? Penseu que sí, penseu que no, penseu que Enzo i un altre, eh, penseu jo... que Enzo canviaria el sistema? No sé, queda obert el debat. Vaig a cedir-li la paraula a Andreu per anar en contra d'ell. Val, perfecte. A veure, jo... És un bon plantejament, eh? Vull dir, en, altre, en un debat me pareix un bon plantejament. Jo crec que la necessitat és un jugador eh, del <clears throat> perfil, del perfil, i dic, de la posició, mm -hmm. de la demarcació de Javi Fuego, eh, però que, que, que, que, que puja una miqueta més el nivell competitiu i que sobretot aporte, aporte més coses a, a l'equip, no només en registres eh, defensius, no? que això Javi Fogu fa de meravella, n'hi ha que dir-ho, sinó que també aporte solucions en, en altres coses. I ara, pense... i, ara, Pau ja me va portar contra. <laughs> jo crec que eh, no és un pivot defensiu en Zampere, no. Eh, per tant, crec que comprar un Javi Fogo és un error. Altra cosa no, no, no és... estava comparant, dic que fa més no. falta un jugador ahí, eh? Eh, altra cosa és que en uno eh, Mm, canvie o aposte pel doble pivot i ahir igual sí Enzo acompanyat d'un jugador més creatiu poden fer una bona parella o bé mantindre els tres el Javi Fuego darrere i que Enzo es, es vagi alternant amb, amb André i, i Parejo que de fet el rendiment d'estos últims partits més enllà de que en general no s'ho de, de la majoria pues, tampoc ha sigut de, dels jugadors de creació Yo creo que yo creo que Enzo no es un 6, está medio camino entre un 8 y un 10, sin, ser ninguna de esas cosas claras, pero es un... Si Javi Fuego es intocable, es que os miren pero muy bien, miraros. No, es que si hay alguien 14 de 14, con ese eh. equipo, eh, es, es, Javi Fuego. O sea, Javi Fuego es, es, intachable ahora mismo. O sea, creo que es de los pocos que, que, son incuestionables. Entonces es un, es un box to box. O sea, y creo que es un. A mí, si es, eh, mateixes paraules es la definit el nuestro compañero desde, desde Portugal. Es un box to box. No, y de fet, eh, el eh, que deia avui està despre Orban, no? De que es un jugador muy vertical, que aporta desequilibri. Uh mhm. -huh. Jugant tan darrere, jo crec que no maximitzaria aquestes virtuts frescura, electricidad, no sé, yo creo que le puede venir muy bien al Valencia, sinceramente. Eh, y creo que, que, hay jugadores con los que puede mezclar muy bien. Y, creo que el Valencia necesita algo. Necesita algo y puede ser un perfil muy acertado. Hay que acertar, ¿eh? Yo creo que cuando tú vas a hacer una inversión de, más de 20 millones tienes que acertar 100%. Eh, hay, bueno, pues eh, otras apuestas que son eh, más moderadas económicamente y que te puedes permitir un resbalón. Pero aquí el Valencia eh, no puede fallar, ¿eh? Esto no es como cuando Juan Soler sacaba la tarifa plana de 18 millones y pagaba 18 <laughs> no, pero, Fernández Pero Pablo, yo, yo ahí creo que, que es un jugador amb una trajectòria contrastada, és a dir, el veus a jugar a la selecció argentina que sí, en el Mundial s'ha revelació, revelació del Mundial. Sí, sí, Pau, és cert però... que la Lliga Portuguesa eh, no té el mateix nivell que, que, que que l'espanyola, no? però eh, ell competeix en Europa i l'hem vist. És a dir, és argentí, un caràcter, crec que la personalitat ajuda per al que es vol del València, és a dir, que, que doni guerra, que no siga soles com, com és André, no? El, el, el plaer de voler jugant el baló Sí, no, no, no, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, yo creo que es un jugador que está más que contrastado. O sea, su trayectoria Tiene una buena edad también. Sí, eh, pero, pero, eh, pero ¿es el que necesita el Valencia? Ahí es la pregunta que vos estic claro, fent. Claro, claro. Yo, yo ¿Es el que jugador que, que soluciona els mals que estén veient al Valencia en los últimos partidos? Yo, es como si dices ahora Snyder, ¿vale? que, que antes le estaba viendo hizo un golazo, ¿vale? Jugador de Real Madrid. Eh, ¿Es un jugadorazo acreditado? Sí. ¿Es el jugador que necesita el Valencia? No. Eh, ¿O sí? Eh, pero, pero yo creo que ahí es donde tienen que acertar, porque la inversión va a ser, va a ser costosa. Creo que puede ser un jugador también, en cuanto a inversión, perfil de lo que busca de lo que busca, en el límite de lo que busca, voy a decirlo, Peter Lim. Pero, pero sobre todo es eso, ¿no? Se le ha metido en la cabeza y cuando a un <laughs> multimillonario se le mete algo en la cabeza lo, pues, lo suele conseguir porque tiene pasta para conseguirlo. Y, a un entrenador, ¿eh, Pablo? Porque este porque en uno está también está también encaprichado con, con Enzo Es que la mínima que Pau Tenga que no un nombre eh, te fa la referencia no? El día una vez parada no? que, que el, Benfica en anterior jornada de Champions contra el Zenit iba a el, Benfica algo molt bo que veure. És dir, no crec que fora el porter, no? Perquè... <laughs> no, porter s'assinte i de sobre, no fa falta. De fons, Evident, jo, eh, no, evidentment. Eh, jo crec que, que bueno, pues el problema de, de l'aixida de valor és evident, això no anem a analitzar-ho ara perquè és una tonteria, perquè és evident i, no, i, i no, i... això ho deixem per a, per després de la públic I... que tenim que entrar en el que està fent el València jo crec que això és el principal problema que està fent el València encara que després probablement a lo millor Pau me, me, des, me desmonta la paraeta o ah, Pablo no. o Andreu però jo crec que és el principal problema que té el València per això jo preguntava si Enzo si jugador que te puedo donar un plus a l'hora de l'eixida de pilota jo, jo tinc mi, més dubtes per mi, mm, crec que en uno lo que vol fer és un equip fort per mig crec que en les primeres jornades de Lliga l'equip eh, en els inicis de partit li resolien la papereta ara s'ha demostrat que no ell confia molt en Gallà i Barragán de fet eh, juguen tots els partits i, i, i a un bon nivell sobretot Gallà uh mhm. -huh. eh, i bueno, el que falta el que s'ha perdut és eh, eh, recordem el partit del Villarreal, recordem el partit d'Atlètic en el moment en què ens han pressionat hem perdut el mig del camp. Sí. Pues igual ahir és quan la figura d'Enzo pot tindre no, el protagonisme. Jo crec que, que Enzo si arribara demà, jo crec que no solucionaria en 5 minuts tots els problemes i tots els mals del València. És que estem, perquè, estem carregant-lo d'una pressió al, al futbolista... No, però perquè València, no té un problema. No, però el València... Ja que treballant molt perquè... Efectivament, el València té molts més... Causes. té molts no és una qüestió sols d'un Joan ni d'una posició no, puntual. té molts més problemes. El València eh, no és tan sòlid en defensa com, com, com era antes, les, individu les individualitats ja no, ja no eixen com antes, Paco Alcácer pues, pues no està en el moment en el que estava antes. si no juga. Eh, Andreu, eh, eh en la banqueta. Quan està, Pau, y Dick dic Pau Alcácer i, i altres jugadors, i altres, vull a València eh, els jugadors inclús diuen que, que, falla en cuestión de sort en, algunas determinadas situaciones de partido. Son moltes cosas son moltes coses i sobretot todo no, coses que han de detallar. aquí hay un dato, en los últimos cuatro partidos el Valencia ha marcado dos goles. Dos goles en los últimos cuatro partidos. Tiene un problema arriba. Sí, no, no, genera igual de, ocasiones y los delanteros no los aprovechan tanto como antes. Es que, yo, creo que tenía una miqueta... Ahora al principio de llegar El equipo era muy efectivo Y también arribaba va prou. Creo que el día del Levant sí que el Valencia crea oportunidades de gol Pero ni el día del Athletic ni, ni el día del Barça, obviamente en que es el, no, de el la forma del partido el día del Barça creo que genera oportunidades de gol. Pau, però en Granada, en Granada van ser 3 Nada. que són, van ser les 3 de Negredo les 3 de Negredo però és que el Granada <laughs> també te va provocar el que vull dir és que a este equipo conforme està sobre el paper li fiques a Enzo Pérez i no és el de les primeres tu penses que ara, d'ara no resoldria els mals del València que és la pregunta que estem fent jo penso que l'entrada d'Enzo Pérez no convertiria el València en el València de les primeres jornades no, a nivell de sensacions crec que no, crec que fa falta moltes més coses uh -huh. crec que fa falta també treball per part de, de l'entrenador eh? uh -huh. Sí, igual no ser tan immobilista a l'hora de, de fer-li els plantejaments, tindre variants per a canviar durant el partit, perquè exceptuant el dia de Riazor, que el partit estava 2-0 i sí que va canviar el sistema, després no s'ha pogut sorprendre el rival, en la meva opinió, perquè per a mi l'entrada de Parejo el dia de Llevant, que sí que canvia un poc, eh, també el Levant va fer un gol i en el 1-0 pues, lo que no van a fer però és buscar entrada, el segon entrada tu saps que estava prevista estem, des de sí, però est estem desviant una miqueta el debat cap als mals del València i això ho toca una partida i mitja sí, eh, eh, eh, sí. no, <laughs> censura no, no, no, no, no te, dic, te dic que esperes 4 minuts ah, no vale, estic dient res sí. més <laughs> eh, però sí que vull acabar en el tema d'Enzo Pérez eh, el... jo crec que el València li donaria un salt de, de, de, de qualitat, qualitat i crec que seria una peça important y creo que haría mejor eh, que haría mejores también a sus compañeros les enchufaría más y, les sacaría más eh, rendimiento porque va a subir mucho el nivel competitivo para ser titular en el equipo Y al final tienen que poner una cosa de ir es un jugador puede ser clau Tenemos a dos jugadores Como son Zuculini que conta cero Al menos eh, ara cero Y Felipe Augusto que no acaba de arrancar en cara que los compañeros el valoren Como que puede ser un gran jugador esta persona de dia está pasando seria durar un jugador que tot això superaria, per tant augmentaria molt la competitivitat en una zona del camp que no considera clau, com és la del mig del camp. Està clar. Eh, I que, lògicament, i és la zona per a hores d'ara s'estan veient les costures del València Club de Futbol i per ahí està començant a, a trencar-se eh, fitxaríeu algo més a banda d'Enzo Pérez? Vull dir... Ah, que encara, encara queden diners per ahí. Pregunte, si ja queden jo no sé, perquè això depèn de la butxaca d'un ja, senyor jo... que és el ser propietari i per tant, ara parla d'un pressupost per a fitxatges mm. me sembla tan vull dir, eh, parlar amb certesa d'això me sembla un debat tan no. futil, tan estèril, perquè al final va ser el que vulgui el propietari i el que oh, s'adecue oh, oh, al fer per financer. Claro, lo que, lo que deixa la lliga també. Jo, Manolo, eh, sincerament, el que fitxaria, i ja ho he dit, és un jugador... Eh, un 6 Efectivament. De la tu en aspecte ho veus com jo, de la, un 6. De la demarcació de Javi Fuego i, però, i, que, però, i que el millor en quant a prestacions, que, no que aporte més solucions a l'equip, sí, però que aporte més solucions a l'equip, però que no, és que vamos, si Javi si Fuego... interpreta els partits de Benavella, el problema són... Millor que en uno, això, això ho tinc claríssim jo. No, <laughs> això veure, claríssim jo tàcticament, veure Javi Fuego un partit centrant en ell, jo crec que és un espectacle i digne de que els xiquets de l'escola miren com es juguen en aquesta posició. Bé, però jo crec que, tot i això, mm, pues un futbolista en més, en més qualitat i en més prestacions pues, podia portar-li més a este València. Però que vingut del Rayo o... No, no, no, sí. No, no sé. el Rayo molt bé, eh? No tinc un problema amb el Rayo. <laughs> Ara, jo te dic que no fitxaria ningú futbolista d'una altra demarcació, perquè què vols que te diga? Tenim 24 futbolistes i només compten 13, pues, per què volem acumular futbolistes en el fons de l'armari si, si a la veritat mos sobren futbolistes? Després, te veig, la pregunta... Te crític en uno, eh? És que, és que sí, sí. Jo, no, Ara després, no. Van, a, a partir de mitja, quasi millor que te solten me'n vas jo. Digues, no, però, Pau. Veure, és a dir, al final tenim que veure una cosa. Uh -huh. eh, eh, quan no juga Feguli per la dreta, juga Rodrigo. Tenim altres jugadors per banda dreta, per dir un nom, està l'opció de Robert, i no juga. És a dir, per a què volem <laughs> añadir jugadors si després acaben jugant des de sempre Piatti, perquè deixa de jugar Piatti? No, no tindrà els seus motius Sí, bueno, si no, no l'haguera llevat. Els mateixos que en Beto. Però, però és dir, eh, deixa de, de ser titular i el passen tots per davant. Cas de De Paul, cas de, Carles, cas de Rodrigo... Cas de Carles. I dius... De la, titulata, de la titularitat l'agrada. És que sí... Eh, pa què més? Sí, eh, ah, ja. bueno, jo crec que la pregunta està enfocada pel tema del, del lateral dret perquè, perquè així en València hi ha un clima de que pareix que Barragán no visca per jugar en aquest equip uh -huh. i, i al final mires els números i si no és Nuno l'únic que ha confiat en este jugador no, no, ni molt menys però entonces tendrien que dir entonces, per què vam, vam dur a Cancelo que en efecte, potser la pregunta és per què va vindre si Cancelo. Si ja tenies eh, en el lament de que a Joao Pereira no anaves a donar-li ni un minut, primer no tenies que haver dit públicament de que era un jugador més, perquè o és únicament a efectes de cobrar la seva nòmina i d'entrenar, de, i òbviament. Uh -huh. però, però res més, és a dir jo crec que sí, fitxaries els fitxatges en gener hem passat molt va molt bé el tema de Keita pero la resta no. y la resta no, eso es prou. és cert. Eh, Gener I, en una competición te tenía que ser igual alguna sesión no me esperas 6 meses porque No, jo crec que el lateral a la mateixa... yo creo que el lateral no entra... No esperara sino sinó... Igual, yo jo, igual jo quan, que Pau va ha interpretat per lateral, y és la su la seva interpretació, jo la pregunta la feia pero si ficharía un 6, que es la pregunta que yo Stephen que cree que, jo... que, crec que és el que le fa falta al València, y no estic dient... I no estic, i no que sobre... estoy que, que estic alterant-me, <laughs> no dic que sobre Javi Corifo, ni molt menys. Estic dient que probablement en el problema que té el València d'eixida de pilota, a lo millor li falta... La culpa al... de Javi Fuego o, o, o no són feliços els companys quan juguem tres enmig? Jo crec que la cosa és... Però si ell és el primer que baixa perquè es té que col·locar entre centrals per a que sí, sí, els sí. dos que té davant... Si això ho interpreta la meva vella, això ho anem veure... I la culpa és d'ell? Quan Nuno fa això, que és el dia llevant... No, no, no, no. Jo, jo crec que... demanant un 6, un 6, un 6. Jo crec... A veure si... Vaig a jo crec, jo crec que, hi ha més números, més, més posicions en el camp. Jo crec que el debat és més profund. 12 i 31, i com estem ja <laughs> encabotant-se els uns i els altres, potser és respirar una miqueta, eh, respirar una miqueta l'ambient anar a la Puli, tornar a llegir els vostres missatges en arroba esports 97 nit, en el Twitter, arroba esports 97 nit, i després continuem pegant-se i barallant-se així, eh? entre Andreu, Pablo... Eh, jo posé Pau. Pau, no, tu, tu és el primer que estàs tirant llenya al foc, bandido. 12 i 32, va, a la pausa i tornem, que així encara queda que tallar, vinga. JR Valle, tu concesionario SEAT, abre en la pista de silla, en Avenida País Valenciano 2 de Sedaví. JR Valle, tu concesionario SEAT en Valencia y Sedaví. Negredo, en tu primer año en el club, ¿qué te parece la afición Che? Bueno, se nota que les gusta el buen fútbol. Es una afición muy exigente. No se conforman solo con los tres puntos. Quiere los 30 collarines de Estrella para estar lo más cerca posible del equipo. Reúne 30 collarines promocionales de Estrella Damm y consigue una entrada para un partido del Valencia en Mestalla. Estrella Dam, cerveza oficial del Valencia Club de Fútbol. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues qué va a ser, la lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Fin de semana en la costa con tu mejor amigo de la infancia. Nuevo Smartphone 2. La distancia hace que ya casi nos veáis. Nuevo Smartphone 2. De repente, dos suecas haciendo autostop. Nuevo Smartphone 4. Os coge de camino. Nuevo Smartphone 4. Llega el nuevo Smartphone 2 y el nuevo Smartphone 4 para cuatro plazas. Ven a verlo a Mercedes-Benz Valencia. Tu Smart Center en pista de silla, carretera de Madrid, Gran Vía Marqués del Turia y La Eliana. Sports 97 NIT. El teu equip. La teua radio. 12 i 33, els vostres missatges en arroba esports 97 nit, en el Twitter, el 97 sempre en xifra, en número, i eh, la pregunta que estem fent vos està ben clara, i és eh, esa pregunta la de, eh, penseu que és Enzo el jugador que hizo falta al València, fitxareu un altre, o Enzo i un altre, bueno, i són les preguntes que estem fent. Emi Pujadas, eh, aquí fitxaria algú que cada vegada que s'entra no es vulga un gatet. Santi Parrilla, Caballé, Snyder, Guarín, Cazorla, Kedira, por 30 millones se puede fichar mejor. José VCF, Enzo es gran fichaje. Hoy también traería a Gaitán y en verano dos refuerzos de nivel y gran equipo. Gaitán para los jugadores de, eh, perdón, los compañeros de Portugal de Objetivo Pera Jun Pero cuando acaba la temporada, pero la que ve, vamos. Donato Torres, eh, lo dudo por 30 y eso es excepto Guarín, cobra una millonada. Alex Diu, eh, si es un gran un jugador, el Valencia lo necesita, otro fichaje no. Eh, Fosso 76 dice, falta un jugador que sepa distribuir el juego y proporcione profundidad y criterio a los interiores. Enzo ya. Santiago Parrilla diu todos esos por menos que Enzo los traes. Otra cosa es la ficha, pero Enzo no es baraja. Eh, Xavi Simón diu se seduce que va a faltar algo en el centro del camp Enzo Potser, mayordomo asesino todo lo que se mueve en el Benfica en, eh, el 2015 el Valencia disputará ambas ligas al tiempo Donato Torres diu eh, Enzo es polivalent mi defensivo, defensivo mi centro, mi chapunta te va con comodín Dani Jorretibiza diu a Enzo li vendria molt bé, però eixe preu no, per algun més jove i més barat. Allà segur que en té algo a la butxaca. Eh, Dani Magnillam diu Enzo y Recami a fuego. Bandín diu un par de retoques, un stopper y un organizador bueno i un interior derecho. El equipo es más bonito que bueno. José BCF diu con Enzo en uno pasaría a jugar muchos partidos 4-4-2. Chom Comunitat diu se'n recordeu Tino Costa, polivalent i tal. En 4 anys no sabien de què jugava. César, espero que den a al final de temporada. se sale en un partido, desaparece dos. ¿Jugadores irregulares? No. Eh, eh Santi Parrilla sobre lo que había el Tino. Digo, al menos tenía balón parado. Yo de Enzo solo sé que, que dicen que juegan todo el medio campo. Eh, Calian Jornet, eh, Calian Pérez, Berrati Berratti Pereis un gran jugador Berratti del PSG. Eh, Mes. Eh... No tampoco con, con Javi Fuego, ¿eh? Rodeta, Enzo es muy caro, tiene 28 años. Kramer, Malanda o Tielemans, más jóvenes y con futuro. Eh, Donato Torres diu si no es Champions, UEFA no es mala venint del Norres Pero Calveure que cuasi que del equipo es no Fabien diu que té problemes per escoltar no? és que s'han caigut les plataformes, s'ha caigut el TuneIn en general i la nostra eh, aplicació mòbil també. Intenteu per la web, a veure si per la web podeu. Actualitat valencianista, és el reforç, s'ha de ser valent, 4-4-2 a Menzo i Parejo André a l'esquerra, que tiri cap endins, com Coque Leti de Madrid, Gallà que puge. Jordi MP diu, si comencem dient no acaba de ser organitzador ni stopper, és que no és res. Àlex Martín, de los que hi ha, solo me queda con que dirà. Eh, més Guillermo Ferrer diu més de pensar en portar algun jugador el que n'hi ha que fer ara és tancar la defensa i el centre crear eh, Che Noche diu no, millor Manuel Fernández, Nacho González o Vanega que ja coneixen el València eh, més eh, Perei Arturo Andreu què sabeu que opino de la renovació de Paco Alcácer? bàsicament eh, el que ja contaron el seu dia que hi havia eh, diferències i que l'assumpte pues, està en negociació jo pensava que ja havia renovat Pues no, de momento <laughs> La ironía de Pau Fuster. Mes eh, José Manuel Gallard, que dio Enzo, pero lo que va a jugar al Mundial, no es un sis y no cree que valga 30 pero pero em es un buen jugador. Borete, pensé que falta Enzo, molta falta, pero también faría falta un poco de San carenta y un baraja. Manuel Furió, aún recuerdo cuando decíamos que 30 millones por negro era una pasta. ¿Vamos a pagar 30 por Enzo? ¿En serio? Eh, Francisco Gómez diu el que necesita Valencia es paciencia para la afición y para los periodistas que, esto, que un proyecto no, Calma. Pep Espanyeta diu, per exemple, no hi ha algú, algú estil Aymar Silva o Isco. Eh, Fum de Jung diu, es una posició que necesita un refuerzo, però no pensemos que va a solucionar los males de Valencia. I, ah, i José Manuel Gallar, que també ens diu, el jugador que fa falta a València és Bruno Soriano, i crec que val menys de 30 milions d'euros. 12 i 37. Continuem en el debat eh, amb Pau Fuster, amb Pablo García Cuervo i Andreu Oberola. Senyors, dos, punt, dos punts de 12 en el València, que jo crec que se queda el València bo, el que ens agradava, se quedó en el minuto 13 de la primera part contra el Atlético de Madrid, com va fer el 3-0 de córner. I a partir ahí ixe qui comença a diluir-se, a diluir-se, a diluir-se, fins a arribar on estem ara. Quatre partits sense guanyar, dos punts de 12, el Sevilla a 4 per davant, el Villarreal que el dia que el guanyes el tens a 8, ara ja el tens a 1, i un València que està diluint-se que té problemes importants de creació de joc, en els quals jo crec que de moment l'entrenador no ha donat amb les solucions i els jugadors tampoc estan lluint el necessari com per a treure la nau endavant pues per això mateix que no és una qüestió d'un resultat sinó d'una dinàmica en alguna excepció, com pot ser la del dia del Barça, però perquè el partit es planteja de forma diferent, no eres tu el que has de manar, no eres tu el que t'has d'imposar, sinó que jugues eh, a contindre't en defensa i tractar de sorprendre en velocitat però és que eh, a l'Elx es guanya perquè l'Elx encara no està este any està molt fluixet el Villarreal guanya per el valor parat i han sigut dos victòries que que han amagat un poc eh, els defectes que ara estan eixint perquè al final va ser després del desastre de Riazor estos dos victòries però, però res per molt que el dia el Llevant tu tingues ocasions clares per a mi el Llevant en la segona part va crear moltes per tant, ahir estem parlant un, un tema de, de problema defensiu de que ja no es defen com abans perquè te creen moltes més ocasions uh mhm. -huh. l'altre dia el Granada va ser molt equilibrat és a dir, ells tingueren i tu també però no per a guanyar o sigui, no per a dir que el meu equip sempre juga bé no, crec que ahir espero que Nuno el discurs que tinga dins siga ben diferent perquè si no crec que seria enganyar-se a si mateix és a dir, és com, com Andreu que, que quan, quan ell diu no, jo tinc que millorar en, per molt que ho faig bé has de pensar en millorar i ser crític en tu mateix si no, mm. no vas a cap lloc Bueno, después del conseguir de Pau Fuster. <laughs> Eh, no me eh, dirás que no estás completant no, la tertúlia, que, eh? No, pero parles de fútbol, Madu, de Madu, Madu de Will Berenar. Ah. Entonces, <laughs> ¿tú qué t'agraïs. Bueno, yo creo que es innegable que el Valencia travessa un, un, una muy buena dinámica de resultats i de sensacions y que en esa dinámica de resultats i de sensacions s'ha posat sempre o casi sempre per davant del marcador i a partir d'ahí ha guanyat els partits i, i s'ha crescut i s'ha convençut de que podia guanyar els partits eh, el panorama ara jo crec que és ben diferent el València no marca no, marca, no, no, no està marcant abans del seu contrari i el que passa és que li entren els dubtes i els dubtes, els dubtes conduixen a l'ansietat i això és el que se veu, se veu un, un, un equip que no és el mateix equip que abans. Com diu el mestre Yoda, el temor, el miedo, la ira conducen al lado. No, però, però és que, per exemple, l'altre dia, el, el diumenge, una de les coses que estiraven falta era eixa, no? Mos costa posar-se davant del, del rival. No juguem bé, però és que ho hem fet en Granada. I quedaven 7 minuts. I mos van fer un gol, mos van fer un altre... o sigui, mos van fer un altre és sí, però és que de la, la sensació que te dona igual que abans era una sensació és que ni, de, ni, de, ni, ni punt de sort de, de sí. sense mereixer meu me poses 0 És que abans l'equip tenia una, una velocitat de crucero i ara la sensació que te dona és sensació de certa fragilitat o de, o de certa de dubtes, vulnerabilitat. De, dubtes, però això no agarra aquesta velocitat que tenia abans. I l'equip, hi ha que recordar-ho, i, i no és una excusa ni molt menys, eh, és un equip jove que té 23 anys de mitjana d'edat, de, sí, però, però, bueno, i ja, ahí, ja, ahí és essencial eh, el treball perquè, perquè el treball de l'entrenador i del cos tècnic. El tema de la joventut, és a dir, quan teníem allà ells diuen que no tenien il·lusió, i ara tu tens a un veterà en cada línia está Alves, está Otamendi, está Javi Fuego y está Negredo. Para mí el equipo, está equilibrado, eh, sinceramente. Pero, pero todo esto arranca en, para mí en Villarreal. Eh, tú coges el, el periódico... No falles hablar, Pablo, no falles para porque Porque es que ese día Claro, claro. que ese día es el que vos contra Pero pero a mí ese día se fa un gran partido No, pero si yo no di precio. Yo di que, no podemos celebrar Guañar al B.I. que no guañar res. que hem sí, fet tres gols me, a valor parat. A mi, me, a mi humilitat, a mi, humilitat, no, que no hem fet res. Me, a mi quina festa que hi havia que celebrar. A mi me consta, però quina festa hi havia a mi me consta que en el club algú va dir, bueno, si està demanant que se reba l'autobús després de guanyar el Villarreal, eh, vamos, el día que se guañe algo, vuelve que a Estome. Sí que, sí que me consta. Pero 10, Pablo, que te ya perdona. No, pero, pero ¿dónde iba? Se, gana el Villarreal, para mí, con un, con un partido, con un resultado engañoso y con eh, un, partido correcto, pero no, no refleja el resultado lo que fue lo que, lo que pasó en el terreno de juego, pero es mi opinión. ¿eh? Eh, entonces, esa semana, en la tertulia se planteó un debate, que es, ¿hay que renovar a Nuno o no? ¿Hay que renovarlo ya? ¿Tenemos la urgencia de renovarlo? Había una urgencia por renovar a Nuno después de ganar en Villarreal pero si se noticia del club, eh, cuidado. Sí, sí, bien, bien, perfecto, pero estamos en lo de siempre. Digo, pero vamos a ver, ¿cómo, pero ¿cómo se va a renovar a uno? Pero si no llevamos ni tres meses de competición, pero ¿cómo, pero esta película cómo va? Entonces, ¿qué pasa? Que a partir de ahí se encadenan, desgraciadamente, una serie de partidos donde, donde cosas que te salieron con un poquito de fortuna en otros encuentros no te salió, por ejemplo, contra Eti de Bilbao, si es cierto que, que puedes ganar el partido, pero que tampoco eres muy superior. Eh, contra el Barça estoy muy de acuerdo con la lectura de, Pau. Eh, se cambian las cosas, pero, pero por exigencias del guión, porque viene el Barça a casa y te estás jugando mucho. El otro día eh, dejas escapar dos puntos y, un equipo que quiere aspirar a estar en Champions no puede eh, perder dos puntos como los perdió el otro día contra, contra Granada y contra el Levante eh, hubo un momento que fue una sangría de ocasiones en contra, aunque tú también tuviste las tuyas y no las marcaste. Entonces, eh, dejas los partidos muy abiertos y, cuando tú dejas un partido abierto puede pasar cualquier cosa. Puedes marcar tú, pero también puedes encajar. Entonces, em, ha perdido un poco el, Valencia esa fiabilidad ha perdido el Valencia un poco esa confianza, ese dominio que tenía sobre las situaciones del juego en en el arranque de la liga y creo que esa desconfianza ha atascado un poco al propio Nuno. ¿eh? Creo que lo, veo ahora metido en un bucle donde, donde sabe que tiene que ganarle al Rayo sí o sí, porque ahí no hay vuelta de hoja. Y, no va a ser fácil. Y no, va, a ser, nada fácil. No va a ser nada fácil. Y si no le gana al Rayo, cuidado, porque va a haber un runeo ya, ¿eh? seguro, seguro. No, pero es que, lo que tú que tú dices no? Nuno ha entrado en un bucle, és Toches estén que si no os fa falta te sentes al costado del entrenador y y le vas dient És a dir, les vegades que tu ixes en el, en el valor llarg o, o jugant des de darrere. És a dir, el València no eix jugant. No és l'amo dels partits. L'altre hi ha Granada un poquet en la segona part, però eh, globalment res. Nada. I ell diu que sí. És a dir, és que és que això, això, és lo més, això és el més desconcertant. A mi, a mi, igual, però, igual a mi, la gent... a mi el que més me preocupa no és que ell diga davant d'un micro en no, roda de no, premsa... No, no, no, no. Ahora, yo jo Què a aprender de Luis Aragones de que tengo que defender la meva gente a mort sempre, sí, sobretot en mals moments. Per això dic que a mi... no, en el diario o, o estic en un equip de futbol. Però, però, jo però dins... Da, però eh, dins, ahir, ahir vaig. que apretar més... Ahir Y, I, i, i, i, i clar, és a dir, la teia en, en Granada, per exemple, eh, els jugadors pues, en molt decebuts, però però tampoc podien dir eh, o, o transmitir un missatge tan optimista de hem fet per a guanyar, hem mereixut guanyar... Això és enganyar-se a si mateix i en els entregaments no està fent res diferent a lo que feia abans. És a dir, això és la realitat. Per això te diria jo, Pau, que a mi, eh, davant d'un micro, entenent com lo que du el circ que du una miqueta el futbol eh, darrere i que podem entendre o no però i que ell és recelós en aquest aspecte pues, correcte, ell, és, ell, ell, ell eh, li agrada molt dominar l'escena pública me país molt bé però i, després i tots sabeu l'error en la meva opinió que va cometre Jukic el dia que va perdre contra l'Espanyol, que va carregar contra els seus jugadors ràpidament. Correcte, per això jo ahir més o menys, bueno, podria entendre o no entendre-ho, sí que me preocupa Però que si mateix que discurs... Dins. Ahí vas. Jo vull que els apreti si dins. I apretar dins no és una qüestió només de missatge, és una qüestió també de, pues mira, en este moment determinat vaig a sentar-te. És a dir, el problema és que, més enllà de lo que ell diga, no està tenint fets. No. Igual com tu pots dir una cosa, però després actuar d'una altra, que per a mi és un error, és a dir, Él no demuestra en Fetch que no está està equipo, l'equip está està apostant el mateixos 12 y 46 eh, en el análisis de que está pasando en el Valencia. encara que queden algunos minutos de tertulia. fins a la una, Así en la 97.7 Radio. a los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Podés ganar, perder o empatar, pero lo importante es salir todos los días a pelear a la cancha de la vida. Si te atreves a imaginar, hoy serás lo que quieras ser. Sé Ronaldo, sé Messi, pero sobre todo, sé tú. En Canal Plus tenemos tu partido y todos los que puedas imaginar. La Liga y toda la Champions por 15 euros al mes masiva toda la temporada. Canal Plus. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. ¿Conoces una gasolinera donde el combustible tiene los mejores precios de Valencia? No, cuéntame. Es la gasolinera Taxco, donde poner combustible es un ahorro. Además, en Taxco ahora también puedes acceder a sus instalaciones para el mantenimiento de tu vehículo y transformarlo a autogás a precios realmente interesantes. ¿Y dónde está? En el polígono Vara de Cuart, frente a ITV. Y si quieres más información, la encontrarás en taxco.es. Si te agrada el sport, esta es la Teguasita obligatoria. dia. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i, 40, i 48, senyors, i arribats a estes... Eh, penseu que està començant a desgastar-se la figura d'entrenador en el carrer? Eh, jo sí que percep... Sí. A veure, a veure, no, jo... no parla de decisions dràstiques, que ningú me malentenga, que això encara eh, és cert que el futbol no espera i que el València du quatre partits sense guanyar, és cert, eh, però que, calma, val? però sí que jo tinc una percepció en el carrer de que la gent que abans estava encantant uno ara diu, és es que tarda molt en fer els canvis és es que no té la titularitat de Rodrigo és es que no sé per què s'ha carregat a Piatti és que no sé per què no té més minuts de Pol jo és que, eh, que no ahí sí que crec per no fa autocrítica ahí sí que crec en, en la importància que per a mi deuen tindre els dirigents de tindre la ment gelada perquè el que diem ni en la jornada 5 hi havia que renovar-lo està que renovar ni ara ah. ja no, no, no serveix per a res sempre hi ha que buscar el punt d'equilibri. Correcte. Que s'han de corregir coses, evident, i primer que ho ha de veure l'entrenador i després els jugadors. Però eh, tampoc crec que hi hagi que fer-li cas a, a la gent, que sí que està molt, molt dolenta. Jo l'altre dia eh, en els últims minuts bojos de Granada pues no parava de rebre missatges de, de amics que, dels valencianistes ahí dient però això què és? En un este no val, que no fa canvis que, per què no juga Paco? és que però bueno, ja que tindré calma Este, yo, yo creo que en eh, los cambios en uno no mejoran al equipo habitualmente, o sea, no cambian los partidos. Eh, salvo rara excepción, eh, pero no habitualmente no, no, suelen servir para como revulsivo y creo que por otro lado hay que estar tranquilos. O sea, que sinceramente creo que, vamos, o sea, en las urgencias históricas por las victorias que hay en, Valencia eh, las conocemos todos. Eh, todos queremos ver al Valencia ganar, pero hay que tener un, cierto equilibrio. O sea, hay que estar ponderados en, todos los juicios porque esto acaba de empezar. Es cierto que son cuatro partidos sin ganar, pero es que aún así el equipo ahora mismo está cuatro de Champions. Sí, pero, Pablo, dona, dona el con el Sevilla. Sí, sí, que va a Vallecas, Sanseverres, Pero, pero sí, que, estoy de acuerdo, pero, es que aquí... Unai ridículo en el Camp Nou Y fa el contra el Madrid. Pero, Dich. pero gana lo que tiene que ganar. Pero els altres partidos es trau. Sí, sí, y, gana lo que tiene que ganar. Y yo te digo una cosa, y hombre por hombre, y esto seguramente mucha gente me querrá matar, eh, aquí hay una cosa clara, o sea, el Sevilla tiene más equipo que el Valencia. Quizás el año que viene el Valencia tenga más equipo que el Sevilla. Yo discrepo absolutamente eso, Pablo. Ah, si tú coges la plantilla hombre por hombre, el Sevilla, para mí, objetivamente, esto es sobre el papel, ¿eh? Luego, claro, luego tú tienes que salir a competir. Pero el Sevilla tiene una plantilla más cara que el Valencia, tiene mejor plantilla que el Valencia, para mí. Tiene, Nosotros tenemos 13 tiene, un equipo Tiene un equipo espectacular y tiene una plantilla larga, ahí voy, y tiene una plantilla larga que no tiene el Valencia. El Valencia sí tiene una plantilla larga, pero... Ya, pero es que ahí eh, suben tres competiciones, Pablo, el Valencia solo ha jugadores No, yo creo que sí, bueno, no voy a decir que sea válida porque tampoco lo hemos visto el que hace corta la plantilla es no, el entrenador. No, lo hemos visto, no, es que no cuenta con ellos, o sea, es que no son válidos para el entrenador. No, sí, pero, sí, pero, pero no para no pero pero para momentos en los que se tiene que jugar, sobre todo no cuenta con ellos. Porque ya lo estamos viendo, lo que está contando con jugadores que, que que, es que, mira, yo creo que en las primeras jornadas de campeonato ha pecado por defecto y cuando llega la Copa peca por exceso y cambia al equipo en un momento que está herido y que tiene que ganar y que tiene que tener confianza y ganar sí o sí. pero pero guaña. ¿eh? no, no, estoy criticando. el frente de que no, no en la dinámica a ser jugadores, a set o y y cuando arriba la Copa digo, ahora es el momento. ara no, però, però és que... És una, és una mala gestió o no? de, de recursos. A mi me pareix una mala gestió de recursos. A veure, a, a, a, veure, però a mi eh, no me pareix bé de que sols tinga tres jugadors i després de la Copa... O sigui, la Copa el que tenen que demostrar és que menys juguen eh, i, que estic així, com va fer de Pol, la per cop, exemple. La Copa, Nuno, el, el missatge que trasllada Nuno i no només el que trasllada en, en el camp de futbol, sinó el que trasllada en, en la roda de premsa és que el partit de la Copa no és un partit determinant. Però Nuno, Nuno no ven la Copa ni dins del vestuari, perquè en les xerrades que no, oh, vestuari, no, no l'ha venut com a, com a algo molt important. En canvi, el club sí que ven la Copa com a algo pues, molt important. Pues ahí hi ha un problema, eh? N'hi ha un problema serio, n'hi ha un problema eh? serio perquè problema. per al club la Copa és un trofeu molt important i per a Nuno ho està demostrant tant en la roda de premsa uno, com en el terreny de xoc com en, el, el vestuari. No és un torneig tan important. Per a mi, Nuno, en el moment en què decidís eh, mantindre en eixe 11 a Mustafio Tamendi, Javi Fuego, està transmitint molt sí? que altra cosa. I per què Alves no i Otamendi sí quan estava lesionat? Perquè considerava que Joel podia jugar tranquil·lament. En canvi, ell considera que per I, a la defensa i, i és bàsic ells tres jugadors no, no, no a veure jo no, no, compre. Ell, no, a veure, ell dona no. ell, ell a la, això li dona una explicació el que argumenta l'entrenador i que, i que tots saben que els equips es creuen es creen des de darrere jo crec que ara que, que Bezo no jugue a Bezo es queda l'11 sense mereixer és a dir, ell tenia que os, no va fer, ni, no, ni va tindre errors greus sí, tal. però ja que una ha, hi ha molt poca gent que en aquell moment critica aquesta decisió a veure, és com si tu fitxes no, a Negredo... No, parla, parla de tu, parla no, no, no, no, entorn, eh? però això mateix és, dir, és com si tu fitxes a Negredo per 30 milions i no cregues que la mínima que tinga va ser Està titular. clar que els bons han de jugar. Mustafi, en condicions normals tu van per davant diners, dels que no són tan bons. Una inversió de 600 milions d'euros pues, lo evident i lo normal és això. Ara bé, igual te, que, tenia que haver esperat una o dos jornades més per a veure Bezos i flaquejava perquè estava jugant molt bé i després no el fiquen en cap rotació en cap és el problema que després no el fiquen en cap rotació i el, perquè, diu, perquè dius tu de, del partit de, de Copa Andreu mm. la justificació que hi dona que jo la veig correcta i crec que estic seguint que jo vaig ser el primer sorprès en veure Javi Fuego ahir perquè, però si se, el, el van a matar jo, van a matar. Jo que estigui... Ja, ja ahí estava en el brazalete del capitán. Ja veus que estic sent prou, prou crític amb l'entrenador, però sí que sé que per a mi és una, un dels ancers que té, un dels pocs ancers, a més, que, a més que té Nuno en, en, en Vallecas, que és mantindre el corredor de seguretat, que és el que deia Luis Aragón, el, corredor, el famós corredor de seguretat. Sí, sí, sí. sí. Els dos, vull dir, canvi la resta sí, de l'equip. No, no estic criticant, però, estic dient... però i aquest canvi, i aquest equip nou va gravitar al voltant del corredor de seguretat que a mi me dona tranquil·litat que són els dos centrals i pivot defensiu. I casualment ese día ni Otamendi va a estar fit. Yeah. No. Lo que demostra de que... Es que yo, no estoy, yo, no estoy, criticando que jugara Otamendi, que, que jugara Mustafi o que jugara sí. Jai Fuego. Estoy dient que ese partido eh, Nuno havia sí. d'haver anat... Tu eres en, de, de, de de 4 o 5 canvis i ja està. No, estàs no, dient això? Clar, Te diguen que 20 sí, rotacions. Efectivament. Pero, entonces, si estás demandando... en, errores del pasado. O sea, eh, eh, esto acaba de empezar. Es normal que queramos ver al equipo ganar siempre, pero es difícil ganar siempre. Hay cosas que corregir y que ajustarse. Ya, pero Pablo, pero... cuando somos que no pueden competir en el Madrid y en el Barça porque nos doblen y tripliquen el presupuesto, a la inversa también vale. Eh? O sea, la Granada a vale Granada el día de Levante también vale Ya lo sé, y tampoco te vale pues que el Sevilla esté a cuatro puntos. Tú puedes tener un accidente con, con Coruña de Versul, lo de Coruña que Pero en cada en cada que ni així o sea, en una de las reflexiones que, que m'han también del vestidor es podem tener un, un mal día, pero tots es muy difícil no, però és que el problema, el problema és que en uno ha interpretat el accidente de Coruña y posteriores derrotes que supongo pues, que interpretará que son accidentes también mhm. que es que la, charrada la consigna que dona ella en el vestidor es eh, hay que pasar página rápida y pasar en el en pensar en el partido del fin de semana que viene. Oye, yo me a mí cuando yo en en l'Alevín hasta Zafranar, tío. Pero, pero yo no que en eh, este punto el club tiene que eh, reforzar la figura del entrenador porque el futbolista todos sabéis que de pura responsabilidad es muy rápido y que, y que no tiene ningún problema en no, no, o sea, vamos a ver, esto acaba de empezar, los proyectos necesitan su tiempo, eh, eh, las ligas no se ganan y los objetivos no se consiguen ni en diciembre ni en enero, esto es mucho más largo. Eh, enero es un mes clave porque viene la Copa del Rey. yo creo que febrero es un buen mes para plantearte cosas. Si enero es un desastre y todo sigue así, y si tú no es capaz de ganarle al Rayo y al Eibar, cuidado que podemos tener un problema. Pero, pero yo creo que ahora es un momento, pues sí, para analizar con tranquilidad pero para, para darle un voto de confianza al entrenador. Yo en eso estoy, en, hecho... en eso estoy de acuerdo en, en, no, en no ser en no decir que no pasa res, pero... Mira, pero yo recorde el, el viaje a Sevilla de la primera jornada, sí. en la que me explicaron de la jornada 1 a la 10 te posiciones, de la 10 a la 30 estarás ahí y de la 30 a la 38 es cuantes que donaré ese passet que te falte conseguir el objetivo. De l'1 al 10, perfecte. De l'1 al 10, renovació. Pero después... <laughs> Pues, entonces tenemos hasta la 30. Se está quedando la cosa por el camino. Y ya la realidad. Portales en el día de demà... Diario Levante del mercantil valenciano. Limi Méndez negocia a Lisboa para rebajar los 30 millones que pide el Benfica por Enzo Pérez. Y Superdeporte Lim sale de caza en Portugal. Agradezco la presencia de nuestro compañero Pau Fuster, del Levante Mercantil Valenciano. Gracias Pau. Molt nit. Andreu Gracias, Andreu. la de Pablo García Cuervo. Gracias, Pablito. Un player, Un player. Con eh, ese és eh, no llegué al programa y tenen siempre el compromiso de esa amigos de Ferto Peyot. acabem el primer programa posterior al partit del València amb els gols, en aquest cas amb el gol d'Álvaro Negredo eh, en el seu debut golejador amb el València Policem amb el gol de Negredo en Granada acaba Esports 97 comença la nit, gràcies, adeu i fins demà no té que tocar darrere en la posición André Gómez André Pera Parejo, Parejo esférico la visa darrere per a Bezo toca en la posición de André envia en profundidad, per Paquito la visa darrere